Toe het Mooses die hele vergadering van die kinders van Israël bij mekaar laat kom en aan hulle gesê, dit is die woorden wat die Heere beveel het, om dit te doen, zes dagen lang kan daar werk verrig word, maar op die zevende dag moet daar vir hulle heiligheid, een dag van volkome ris wees tot eer van die Heere. Elkeen wat daarop werk verrig, moet gedood word. Jelle mag op die Sabbat geen vier aansteek in enigeen van jelle woonplekken niet. Verder het Mooses de hele vergadering van die kinders van Israël toegesprek en gesê, dit is de zaak wat de Heere beveel het, neem van jullie besittings overgave aan die Heere. Laat elkeen wat gewillig is in zijn hart, dit breng, die overgave van die Heere, goud en zilver en koper, en pers en pieperle en bloedrooi stobbe en fijn linne en bokaar, en rooi geverfde ramsvelle en robevelle en acacia hout, en olie vir die kandelaar en spisserye vir die salfolie en vir die reekwerk van spisserye, en onyxstene en stene om in te lee, vir die skouwerkleed en die borstas. En allemaal wat kunstvaardig is onder jylle, moet kom en alles maak wat die Heere beveel het, die tabernakel, de tent en sy dekkleed, sy hakies en sy stijlen, sy dwarshoute, sy pilare en sy voetstukke, die ark en sy draaghoute, die versiendeksel en die vooransel tot bedekking, die tafel met sy draaghuite en al sy gereedskap, en die toonbrode, en die kandelaar tot verlichting, met sy gereedskap en sy lampe, en die olie vir die kandelaar, en die reekaltaar met sy draaghuite, en die salfolie en die reekwerk van spisserijen, en die bedekking vir die ingang van die tabernakel, die brandofferaltaar met sy traliewerk van koper, sy draaghuite en al sy gereedskap, die waskom met sy voetstuk, die behangsels van die voorhof, sy pilare en sy voetstukken, en die bedekking van die poort van die voorhof, die pene van die tabernakel en die pene van die voorhof met hulle lijnen, die kunstige kleren om in die heiligdom te dien, die heilige kleren vir die priester A, rond in die kleren van sy seens om die priesteram te bedien. Toe die hele vergadering van die kinders van Israël van Mooses af weggegaan. En elkeen wie sy hart om opgewek en elkeen wie sy gees om aangedruif het, het gekom, Hulle het die offergave van die Heere gebring vir die werk aan die tent van samenkomst en vir sy hele bediening en vir die heilige kleren. Die mannen het met die vrouwen gekom, elkeen wat gewillig van hart was. Hulle het gespis en ringe en vingeringe en halsirade, allerhande gouden goed, gebring. En elkeen wat de offer van goud aan die Heere gewaai het, en elkeen wat in besit was van pers en purperrooi en bloedrooi stoffe en fijn linnen en bokwaar en rooi geverfde ramsvelle en robevelle, het dit gebring. Elkeen wat de offergave van zilver of koper kon aanbied, het die offergave van die Heere gebring, en elkeen wat acacia uit besit het, wat ooral by die werk kon gebruik word, het dit gebring. En elke vrouw wat kunstvaardig was, het met haar eie hande gespin en die spinsel gebring, die pers en purperrooi en bloedrooi stoffe en die fijn linnen. En al die vrouwen wie ze hart hulle opgewek het dier kunstvaardigheid, het die bok haar gespin. En die overstes het die onnikstene gebring en die stenen om in te lee, vir die skouwerkleed en die borstas, en die spisserijen en die olie vir die kandelaar en vir die salfolie en vir die reekwerk van spisserijen. Elke man en vrou wie sy hart hulle aangedryf het om iets bij te dra voor al die werk wat die Heere dier die diens van Mooses beveel het om te verrig, als vrijwillige offergave aan die Heere het die kinders van Israël dit gebring. Daarop het Mooses aan die kinders van Israël gesê, Kijk, die Heere het Bezeel, die sien van Iri, die sien van Leer, van die stam van Jeda, bij zijn naam geroep, en hij het om met die geest van God vervul, met wijsheid, met verstand en met kennis en bekwaamheid voor allerhande werk, en om kunstige plannen uit te denken, om die uit te voeren goud en zilver en koper, en deur snijwerk en stenen wat ingeleem moet worden, en deur uitsnijwerk, om werkzaam te wees in allerhande kunstarbeid. Hij het dit ook in zijn hart gegee om ander te onderrig, aan hom en aan Oliab, die sien van Asamach, van die stam van Dan. Hij het hulle verval met kunstvaardigheid om allerhande werk te maken van een ambachtman en een kunstenaar en van een bewerker van veel kleerige goed in pers en purperrooi en bloedrooi stoffen en fijn linnen, en van een wever hulle wat al die werk moest verrig en kunstige plannen moest uitdink.